Net dwaalse sê vir hulle self, daar is geen God nie. Hulle is korrup en hulle dade is boos. Niemand doen die goeie nie. Die Heere kyk neer vanuit die hemel op die hele mensengeslag om te zien of daar een verstandige is, een wat voor God soek. Maar nee, allemaal het afgedwol, allemaal het versleg. Niemand doen wat goed is nie, nie eens een nie, sal boosdeners dan nooit leer nie. Hulle eet my volk soos brood, hulle denk nie daaraan om die Heere te dien nie. Ons pak hulle beet, want God is met hulle wat omgehoorzaam. Die plannen ten die hulpeloose sal verijdel word, van die Heere sal sy volk beskerm. Mag daar vir Israel redden kom uit Sion, wanneer die Heere sy volk herstel, zal Jacob juig, zal Israël blij wees.